Ipar Euskal Herrian emaitzak ezberdinak dira frantses lugaldeari konparatuz, lehen tokian Emmanuel Macron, bozean euneko goita bostarekin, ondotik François Fillon euneko goita balkakos bostekin, irugarren Jean-Luc Mélenchon euneko emeretziarekin, laugarren Marine Le Pen euneko amabia eta Jean Lassalle bozean euneko sortziarekin. Xavier Laramendi, Doni Baneloitzuneko Emmanuel Macronen aldeko sustengu komitekoa da. Là, on a, quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est que les deux partis euh, qui ont dirigé euh, la France, bon, les deux ont été blackboulés. Et euh, il y a quelque chose de nouveau qui, qui, arrive. Ça traduit quand même une exaspération des gens et une volonté de faire à la fois de la politique autrement et surtout d'administrer le pays autrement. Frantzia mailean Jean-Luc Mélenchon laugarren posizionatzen da, justu François Fionan gibelean, kasik ber emaitzekin, Guillaume Dardean Mélenchonen sustengatzailea da, bigarren itzuliari begira, zer bozkatzeko asmoan duten galdegin dio Jose Luis Ezpuruk. Hari imana duten bozak, ez Marin Le Pen egionen. Hori, hori ez burian ezarri behar, ez da hori neunik aditu behar. ez dela izan diren boste mileak, izan direnak miliunka melanxoni, ez dela batxo ere joanen Mari Le Pen. Salbu ez dugu ere konfientziarik. Macronekin. François Fillon eta Le Republiken alderdia irugarren eldu da hauteskunden emaitzetan. Macron bozkatzera dei egin du Le Republiken alderdiko hautagaiak Lucien Del garmendaitzeko hau zapesada, eta Fillonen susten galtzailea. Entzuten dugu arantxa ediede jermikroan. Fillonek iragandu pensetan zigina, iruditzen zot, Menan xo, abilo izan dela gauza horren ginean, errandu ikusiko dila, hamoste honetu kampaina horren, eta hamoste hon kampaina badira, eta badira hiru posibilitate guai, elitzen da edo Macron, edo Le Pen, edo Xuri. Horrek egan nahi du, zuk ez duzula Macronen aldeko boska eman nahi? gara nahi du, nik eginen dut tala eni konsientziaen arabera. Sozialisten zat porrota argi da, Jean Europe Ekologi Berdeak, amon sustengatu du, galdegin diogu, ea benoa amon sustengatzea akatsa izan den berdean zat. Erikus goldea da, berak, hamonek uh, eh, ukanduela alderri sozialistaren itxura, eta hori jaundizki uh, pagatzen du, enustez, eh? Hamon ez da gehiago iazki uh, eh, sozialista, Le Parti Socialiste s'est fait un petit peu rakiri lui-même, avec les divisions internes, avec euh, les frondeurs, euh, puis ceux qui n'ont pas respecté les règles du parti sur les primaires. La gauche euh, divisée, et la gauche ne peut que perdre, c'est clair.